บุ๊กทูหกสิบสองการตั้งคำถามหนึ่ง Postavljanje vprašanj ena เรียน Učiti se นักเรียนเรียนมากไหม Se dijaki veliko učijo? ไม่พวกเขาเรียนน้อย Ne, malo. ถาม Uprašati, spraševati. คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Ali pogosto sprašujete učitelja? ไม่ครับ ผมถามท่านไม่บ่อย Ne sprašujem ga p o g o ตอบกลับ o d g o v ริตีอดก g o v a r j a t ช่วยตอบกลับด้วยครับ o d g o v ริ i t e prosim. ผมตอบกลับ o d g วา a r j a ม ทำงานเดลตีเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมอาลีออนทรนูตโนเดลใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่ดาออนทรนูตโนเดลมาพริตีพริฮายาตี คุณจะมาไหม п р เ д е т е ครับ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ดาตะ к о ยพรีเดม о อยู่สตาน о в а ี и คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับสตานูเยเตวเบอร์ลินูครับ ผมอยู่ในเบอร์ลิน Da, stanuję w Berlinu